บุ๊กทู ยี่สิบสี่ двадцать четыре, двадцать четыре, การนัดหมาย встреча, встреча. คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะ ты опоздал на автобус, Ты опоздал на автобус? ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ я тебя полчаса ждал, Я тебя полчаса ждала. คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะ у тебя нет с собой мобильника, У тебя нет с собой мобильника? ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะ в следующий раз будь пунктуальной, В следующий раз будь пунктуальной. ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะ в следующий раз возьми такси, В следующий раз возьми такси. ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ в следующий раз возьми с собой зонт, В следующий раз возьми с собой зонт. พรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะ завтра я свободен, Завтра я свободна. พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะ давай завтра встретимся. Давай завтра встретимся. ขอโทษค่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะ Сожалею, но завтра я не могу. Сожалею, но завтра я не могу. สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังคะ У тебя есть планы на эти выходные? У тебя есть планы на эти выходные? หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ Или ты уже с кем-то договорился? Или ты уже с кем-то договорился? ดิฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Я предлагаю встретиться на выходных. Я предлагаю встретиться на выходных. เราไปปิกนิกกันดีไหมคะ Может, организуем пикник? Может, организуем пикник? เราไปชายหาดกันดีไหมคะ Может, поедем на пляж? Может, поедем на пляж? เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะ Может, поедем в горы? Может, поедем в горы? ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงาน Я встречу тебя у офиса. Я встречу тебя у офиса. ดิฉันจะไปรับคุณที่บ้าน Я встречу тебя у дома. Я встречу тебя у дома. ดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Я встречу тебя на автобусной остановке. Я встречу тебя на автобусной остановке.